Brasile musico in esperanto. In mia articolo de la 31 de pacinta octobro pri pandunia, mi diris che la celo de esperanto est a servi kiel normala lingvo in ciui sferoi de la vivo, ciui scienzoi, literaturo, poesio, iuro, cotopo. Exemple, dum la universalae congressoi ocasas aranjoi de AISO, Academio Internazia de la Scienzoi, cae de ICU, Internazia Congressa Universitato. In la Esperanta Red Radio, la cunlaborantoi ofte informas pri scienzae, technicae, medicinae novajoi, sed ankaŭ pri kulturo arto, religio, literaturo. Pasintan semainon, ciliam antaue du au tri foioin, mi mencies poesion – cae hodio mi volas paroli io pri musico. Oni povas paroli esperante pri musico generale, sed citiu articolo temas pri musico in esperanto. Anto quelca iaroi mi exciis che brasila musicisto Flavio Fonseca componas musicajoin cae cantas in esperanto. Cae ciam mi partoprenis in mia unua universala congresso, En 2004, in Bonaero, mi audis esperantan musicon. Grandan successum havis tiam Manuel Emanuel Rovere, au Rovere, di kiu mi accetis tri discoin. In la sequae ucoi mi constatis quiam da musicae aranjoi estas organizatai. Same quiel in la universalai congressoi estas presentata musico in esperanto in la Brasilai congressoi, cae sin dube in la naziae congressoi de aliae landoi. Cetere estas plurae tiae musicajoi in YouTube. Volante scribi pri tio temo cetie, mi rigardes la esperantan Wikipedion. La concerna articolo Esperanto musico donas suffice da informoi. Tiel tiu, kiu cies malmulte pri la temo, povos bone informigi pri gi kai excios kiom da cantistoi cae grupoi existas in Esperantujo. Ciar compreneble ne ciui estas menciita in Wikipedia, cae el Brasilo nur la cantistino Neide Barros Rego, mi parolos iomete pri Esperanta musico in Brasilo. Sin dube la plei conata Brasila Esperanto cantistino estas Neide Barros Rego, kiu cantis in Brasilae esperanta congressoi, cae ancao exterlande. Quelcae, mal multae, siae cantoi, generale solenae ca internazia conatae, estas in YouTube. Audu exemple la Brasilan canton Internlanda Lun Lumo. Conata Brasila cantisto en Esperantoio estas Tarsiso Lima, kiu productis la discon Tarsiso verda stelae brasilajoi. Bedaurinde, en YouTube trovigas tre mal multe da brasilae musicajoi en esperanto. Crom tioi cantatae de Neji Barros Rego, du estas de famae componistoi, uno estas la monde fama canto Knabino el Ipanema de Tom Jobim cae Vinicius de Moraes, la alia estas de Edu Lobo, alia estas componajo facte carnavala sambo de la conata esperantisto cae ex presidento de la Academio de Esperanto, Geraldo Matos. La tri estas cantatae de Flavio Fonseca. Ne estas facile trovi la esperanta in canton en YouTube. Estos agrablege se io farus liston de ili prefere laulandoi la iam menciita Flavio Fonseca comencis antau quelque da tempo fari ion tre interesan cae avantagian por Brasilei esperantistoi. Li mem traducis textoin de Brasilei cantoi, collectis iam existantain traducoin, cae poste petis aliaen traduci pliaen cantoin. Pasintan jaron li creis in septembro la blogon Brasila Collecto, in quo li cunigis cae cunigas dio in In la blogo legeblas, trovo in ci blogo buntan collecton de Brasile cantoi esperantigitai, organizitan lau autoroi, traducintoi, stiloi cae plu. Ciui versioi est revisiitai, lau giustezzo cae compreneblezzo, cae ciui conservas la originalan metricon, do estas canteblae. La blogo Brasila Collecto estas anca utila cil apoga instru materialo. La gelernantoi povas per gi practici comprenon cae prononcon, cae ec se ili ne conas la musicajoin, ili povos fari grammatican analizon cae acceli aciron de vot proviso. Nia blogo Brasila Collecto estas aloga anca por la poesi amantoi. Se vi ne conas la Brasila en originala musicajoin, se vi ne povas au volas canti au ludi ilin, ca ec se vi ne shatas musicon, same vi povas legi la music textoin cil bela poemoin, ca til iom gustumi la Brasilan buntan poesietzon, ca ecconi celcain elstara poetoin. Bedorinde ne trovigiat son registrajo in la blogo, sed, unue, la esperantistoi, kiui sci povas, cae shatas canti, cae conas la originalain versioin, povas canti la canzonoin en esperanto. Due, Flavio Fonseca intensas meti son registrajoin in la blogon. Admirinda, cae in aliae landoi imitinda, sed malfacila laboro.